mirongo itatu na zitatu itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu canke mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na zitatu irindwi na zitanu hamwe na mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri mwese rero murahawe ikaze mutubwire amakuru utamenye yaciye ngaho iwanyu umwanya wa mbere ku murongo alo alo alo mwiriwe neza mwiriwe yego ni amahoro turashima mm, tuganira nande muherereye ni martina mu gihogazi gihogazi nde maritino maritino yego mm, gihogazi ni mu ntara ya karusi eh, ya karusi yego eh, twamuha turasabe mhm. dushyikira abategetsi batubwire yuko mhm. burya ziriya bafashe zo kurwanya ibitungwa mm. batubwire nk'aza tugumbahanye kwera inyinshi zibagwa eme ni ngumba kwera n'amavuta gusa nta nyama zikiriko mm. ni ukuvuga nk'iyo uyidandaje mhm. bashobora kuzimba kubera atanyama ziba ziri kubara amavuta yonyine gusa ziranga none ni ukuvuga ibitungwa byonze kubera ni ukuvuga biryoshye cyane mm. kubera bitakima nyine zagumbashe cyane n'amavuta gusa izabo duhaka agahembo kutembeza bukebye kugira ngo zirinde tubona hama mhm. tuzimishe mm. ni kuvuga mirongo ibiri ku ijana babaye ingumba kweri yego yego bamusabire batworohereze tujye turayagira bukebye kugira tumwe kuzirinda none abajijwe ibitungwa hiyo muherereye icyo kibazo barakizi mwarabivuganye canke ntaco murababwira ni turakivuga mbwa tubona kuko nitwe duhoma siga borozi mm ego mm, ariko rero namwe muca mugerageza kwegera abajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi byose kugira ngo mubabwire ingene biri ko biragenda kumbure erega namwe muri jisho ryaho kugira ngo bashobore kubatunganiriza ego eh kuko makuru ava mu banyagihugu ego turahomba cyane twagoma mu tabemeze muri hiyo hejuru mhm uje umuntu muto muto biragoye kugira ngo amumve n'ingoga mhm ego cyane mwakoze banyakubahwa turabashimiye mu bw'ijoro ryiza abijejwe mu bijyanye n'ubworozi babyumvise icyo kibazo mufise ngaho igihogazi mu ntara ya karusi yego murakoze ijoro ryiza radiyo isanganiro undi munywayi ku murongo alo mwiriwe isawa yego n'amahoro tuganira nande Manuel komine bweru ntara ya ibweru mu ruyigi yego duhaye makuru utamenye ubutumwa agomba gushyikiriza bagomba mhm. yuko muri brb dusohore inoti zijya mu n'izatanu n'iz'igihumbi zatubujije kudandata mm, ntazo umuronka ntabwo tubona zijya zisubije abakiriya bacabaguha ngo zirashaje bakazanga yego eh. babyumvise babyumvise mu ngira ngo bazibashikiriza mushobora kuzikoresha ntimuhure n'ibibazo ikindi nacyo mhm. radiyo sanganiyo ntituyumva neza igwamo ayandi maradiyo eee eh, ntimuyikurikira neza mirongo umunani n'icyenda ntivuga neza mm. ucuca ku ijana na rimwe aya mm. ni mirongo umunani n'icyenda ah. akora ibirimo nta kibazo arubere yabyumvise kumbure nimba hariho akantu kadatunganijwe neza bazogakosora mwihangane ijoro ryiza rero turabashimiye namwe Emmanuel radiyo isanganiro ku isaha zibiri zihenze ku minota umunani ubundi munyuye ku aro alo mwiriwe mwarangiza nyakubahwa amahoro cyane yego mm, tuganira nande ndabasha sebasiyano ku mpinga sebasiyano yego ku mpinga ku nkenga yego ku nkenga mbega basha ah mu rutana yego yego mhm, urabira amakuru iwanyu avugamo ikintu mm-hmm. abasebe mwaha nawe ndabivuga n'icagihe yuko iwacu hariho abantu b'abarozi bahambaye cyane aba abarozi abarozi bahambaye cyane rwose mm-hmm. ushobora bakizera kuvuga umuntu mu idina yego aha turafise abantu biri hamwe babiri bahambaye cyane rwose mm. abagiye nka jewe ndi marutwa banza gose mwana mm-hmm. rugiye iminsi yose kandi sindi ndi muri benshi mm. iyi minsi yose baba bafite amafaranga bagura amatongo kugira ngo bishyure abanyagihugu kandi barazi rwose baribwa bavuga bati wowe naka ndagutanga uyu munsi n'umunsi baribwa kabisa ndakubesha yego kandi bagera nyine n'ahantu bagatekana nk'imiti ibyo bice bitare inteba mu kirundi rero bongera ntibarayiteka mugahinga isuku none ibyo ga sebasiyano yego mu ntwaro ngaho uwo dufate nk'umukuru w'umutumba kuko mu ikomine ubugiye kure ibyo bintu barabizi cyangwa byifashe gute ibyo urumva barabizi bigoye nyine ubivuga naho bivuga naho hmm. bivuga yumva usumengo batinya niyo yabaye barashyiramo gusa ibihaza bivuga nyine bingana ubwacu nuko nyine buba kurere mm-hmm. aho boze ugatemba nkaho utemba tukaraba nyine nyine bisa hmm. abo utanga nta kugira ngo yego ni ukuvuga mbere hano kugira ngo ngaha nashaga yuko nireza kuko nuko bivuga yewe baravuga ati wowe iminsi ingahe gusa ukaba wamaze ngo nugupfa mm. ah, ntabwo iminsi nzingutse ariko ni kugira mm. ngo babyumve ubona ko bisiguye yego ndavuga yuko izina ryabo ko n'amakosa kuri radiyo none ga sebasiye urumva ibintu biragoye gutahura ariko mu gihe mwe mbona ati ibintu bagira umva n'ukuri kandi hari abo bihitana none mwe ntimwizera ko imana isuma byose kandi imana ishoboye barabiziga mm. we rero kugira ngo wikingire ni ugutabaza imana yo mu ijuru hanyuma byabo bantu nabyo mukabyihoza nuko Sebastian uko tubwira ibyo barozi yuko babarembeje aho mu rutana ahitwa ku nkingi hano amahoro cyane amahoro amahoro yego tuganira n'andi agatelefone kanyu radiyo mubanze muyigize kure yego ntatavuye impande biracatera induru ariko sindi impande yako yego duga ku ijambo rero akajyamo ngo mbashyikirize tuganira nande ubwa mbere h'umuherereye muganira na minani karaveri minani karaveri eh, ngaha imabayi imabayi muri ibitoki ngaha mu rutabo mm. yani nyine hari ibintu byaduteye ubwoba mm-hmm. amakuru mutamenye yego guhera kwa gatandatu hariho abana abasirikare baza gutora abasoda n'abanyagihugu bagenda bababoshye mm. basha bagenda babatwaye kugera iyi sare ihetse niyo bagerereje mm-hmm. ni ukuri kw'imana byadupe kamuna n'ubundi hariho ngo abo bariko barahiga mhm. murabe turiko turatabariza turabe abiwacu iyo boba bari n'iyo boba bageze none minani ndakubajije abo basirikare baza gutora abantu ni abasirikare baba batumwe n'abandi baba bavuye he babatwara he bafata abandi bafata uwo ari we wese babonye ngaho ni ukuvuga yani mwene uko tubibona mm. baza bavuye i bujumbura baje n'imodoka mm-hmm. bakaza bagashika ahantu mu rutabo mm-hmm. bagaca baduga bakiha imisozi n'amaguru mm. bagaca bafata bene gihugu bariko barajya bamwe kurima abandi gusenyera abasirikare mm-hmm. nabo bagiye gusenyera abo basirikare bagaca bagenda babatwaranye mm. ku wa gatandatu batwaye abasirikare batatu ku wa kangahe naho batwara abanyagihugu batanu mm. none nk'abo basirikare babatwaye none nk'ikambi baba barimo ntibaba babizi nabo na n'ibyo twamatere ko turabaza byaduteye ubwoba n'ubu gusubira mm. kubasenyera inkumye n'ubudaye twahebwe mm. ubwiyeyo nyine ni intambara nyine witega ko bagutwara abo basoda baza saa munani saa saba mm-hmm. ijoro bakaca bashomba bene gihugu bakadutwara ngaha turahagorewe mm. ego mutabaze mutabaze mu gisirikare abantu baba batumva none nko mu ntwaro ibyo bintu umwe ko mumaze kubibona hari umwe mu ntwaro muba mwarabishikirije kugira ngo kumbure babibaze babimenye neza ibyo ari byo yane nyine na mukuru w'umutumba wacu arabizi mm. mm-hmm. arabizi derema wewe ntavuga kubera abo basirikare baza bamurusha ubushobozi mm. ku mapete twabonye handitse ko ngo pemu miniteri mm-hmm. ni ingorane ni ingorane mutabara hari abasoda tuzi b'abagenzi bacu batwaye nyine kwa gatandatu batatu mm. byarabaye ibara byarabaye ibara ni ukuri kw'imana hariho ngo n'abandi bariko bararonderwa abandi mhm. urumva nimba basenyesha ngo impere y'ikibirano yemwe barabe bapfume babazanira ikivuvu mm. yego ryabaye ibara ngaha twababaye ngaha mu rutabo ngaha mu rutabo peri muri mabayi tubashimire minani karaveri basha yane nyene turiko turatakamba banyakubahwe eh, ayo eh, mutamenye ayo n'amakuru mutamenye hmm. yego turatakambye turatakambye kweri nuko murakoze turabashimiye ababijejwe mu gisirikare nabo nyene turazi ko bavyumvise kumbure bazobazanywa baba batumvise nabo banyegihugu bati hmm. nyene batwaye hmm, batwaye bagira kuri bangahe abanyagihugu batwaye batanu bababoshe n'ibiziriko bya mm. bindi bambara mu ijosi byabo by'akatsi kabisi mm. bagiye bababoshye ngaho imiryango turagowe ngahasa yo kuvuga sawa sawa yego turataka hanze no kuri kw'imana ngaha yani mm. ni ingorane ni ingorane mutabaze mutabaze twama turi ko turatabaza mugire ijoro ryiza yego muheza ry'igwe bajyanye mani baheza ry'igwe bajya imbere bajyanye murakoze cyane namwe mu ijoro ryiza kuno kiganiro kizokwameho iminsi yose yego yego ubundi munywanyi ku murongo ku isazi ibiri zirenze ku minota cumi n'itandatu alo amahoro amahoro cyane murakomeye yego turashima dushimira uhoraho opinion Tungimana Jamali mu komine Nyabitsinda intara y'Uruyigi aha Tungimana yego Nyabitsinda Ruyigi yego mm duhaye makuru utamenye eh, no musi twatembere mu ntara y'Uruyigi mm guhera amasa munani hari ibintu byatuyobeye mhm twagiye ah, dufashe umumotari dushikana ku gatumba k'inyabitsinda aha ku ntara nyene imbere ya BCB yo mu Ruyigi mm. eh, igipolisi hari ibintu Eh, bariko baravuga ngo bafata amamoto ngo badakwije ibyangombwa ariko si uko babikora iyo ari yose bacakinga mm. eh, icyatuma bagenda uko abamotari bamwe bakubiswe baza bagafata ugize ngo hakije umutumba ubonye ntakuguye ko yambaye sivire ntumenye mhm. uwo ari we cyangwa waza ko ari umusuma mhm. ubwize ngo ugomba uhungisha amagara baca bafata mu kanigo benshi bakubise abamotari benshi bakubise yego urumva ikibabanje ni uko bari babikora amategeko gukubita umuntu umuriza n'utwiwe akuma kiba bariguriye kugira ngo ndere atungire umuryango urumva ko hari ibintu bibabaje ibyo bintu byatubabaje nanjye nta hato no gukubitwa mvuze ati none se n'ibiki kuko basanga wambaye sivire amakabutura n'amakandabini wamenya ko ari igipolisi urumva ko hari ibintu bibabaje ni uko umugoroba bamwe bamwe numvise ko hari n'abakubise bimwe n'ibyo njye niboneye amaso mu yandi mm. kuko mbona gukubita ubona hazi nanjye ntazi gukubita niko navuga ati none n'ibikise ko jya namurisha amafaranga ntwaye acamufata mu kanigo baranigura hari n'abamotari babiri baraye mu gasho yego abanyere mu ntara urumva ko ari ibintu bibabaje rero barababijejwe ntibononere inzego murege rero kuko barafise ababatwara nk'ibyo mumaze kubibona mukegera abatwara aho nyine mu ntara mukababwira ibiri ko biraho kugira ngo kumbure nabo barabe neza ibyo ari byo nyakubahwa amatara arabe ntibamunonere kuko uca wumva ko ari intara yiwe asanzwe arongoye yego nuko uraba rero ibintu bitaraba urumva ko ari ibintu bibabaje umwene igihugu acarondera ubuzima acajamo no gukubita uwo hari ibintu bibabaje nuko turabashimiye hatunga imana yego murakoze cyane mugire ijoro ryiza ubundi munyoye ku murongo aro amahoro amahoro cyane yabyeyi ronani mucankuzo inde ndamurembo leonari leonari mucankuzo ntambuka mu kirundo bishinzwe ku izina bwiza tundi mhm. najya mu ujya mwene wacu wa mbere ujya mu wanyu wa mbere mm. n'igihe ntibavuze ngo ngo ibitungwa bicika ingomba kubera birira mu nzu mm. nateye gato kuko n'ibyaragirwa byarabanguwe mm. kandi hari ikintu cyinshi cyahindutse kuva aho dutanguye kubishyira mu mpongore ibyo bizwi bihaba hano ngo kamukamye ndazi ko haje nk'imyaka nk'itanu nta kigori barya mugobo mm. ibigori barambwira ko basekeza nyine ukuri kwamye kubera irya ngingo ya perezida yo gushyira itungo mu mazu yego irya ngingo ni nziza ahubwo umuntu arimo arayigwanya n'uwo arimo ariyigwanya kuko bija ni ibintu byiza rwose umwavu uraboneka kandi umwavu usiwa ko uki w'ikizungu ibintu bicabira neza Ego ibyo ntasire kwihendera ngo avuge ngo ntungwa bingumba n'ibyo baragirwa batwara bingumba hmm. nuko reka leonard nawe turamushimiye kuri ayo makuru ajyanye n'ibitungwa atereye icyumviro alo yego mwiriwe ninde nikoba yaga nyabujugu muri komine buyinyuza nikoba yaga buyinyuza mu ntara haza ya munyinga mm. yego nagomba amakuru mucame neza yego nagomba gushikiriza n'abajyanye n'akapu hano muri komine buhinyuza mhm. kavu kafumika bisa n'ikirimo turakabona ko kaza ku bwinshi n'ubu nta mwavu muronka oya nturaza twarimo turituvuga ngo tugize kuvumbuka mm. none tubona imyenda aho bahora babegeraniriza ku iteka ntawurata urupfukiri abamo baravugira amazina tugakura dutanguye kugombora muri rundi rumwe urumva n'ikibazo kubera ikindi kintu nagomba gusubiza ko aba bantu barimo bakavuga ngo nyine ngo zibe ngo zica kunye mu bihongore ngo ngo gute cyangwa ngo ngo ziragirwa mu bihongore ngo ni abakorera ntibasubize umutima mu nda bamenye yuko ubwo mu ruhongora ariho gitanga imbere mm. ikindi nacyo bibutse yuko leta iyo ngingo yayikoze ku nteko y'abaturage nuko niko wayaga yari kuvuga ku bijyanye nuko batararonka umwavu wa fomi mu gihe aheruka bavuga yuko umwavu ugiye kuboneka Ivyo rero abijejwe mu shikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ku murengera ngo babyumvise bazoraba impamvu uyu mwavu abo bo mu ntara ya Muyinga muri buhinyuza atarawuronka yandi makuru akatubwira kwija nyine kwavuga ku bitungwa ngo byonze ibindi byabaye ingumba ngo kwera korera mu mpongore ariko urumva ko bana aba nabandi babihanahana ko ivyumiro bitandukanye nuko Albert Warashenga mu arcari mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro mu teramanye na Jean-Marie Mayonga ubundi munywanyi ku murongo allo allo mwiriwe neza mwiriwe cyane mm. ndigerome mu gacimbiri ka mabuye mhm. ni butaramuka intara mu ntara yacu ibitoki mm. komine mugina yego telefone yanyu ndumva umengira ikiranga telefone yanyu murayiraba neza alo jerome jerome ngira ngo nazabugaruka ndumva umenga telefone ntibyoroheje na molende ntakima yo na lombango bosi ezali pene afrika Le soleil rayonne et les fleurs colorent des plaines hauteurs des montagnes du Congo. Tam tam et le beat de ceux qui t'aiment. tam hein. Tolérance est le fruit de ceux qui s'aiment. Tu pam pam pam kitoko ya bamboka nabekela mobia yawe nyonso ezali te mpo na bolingo nyonso ezali te mpo la paix radiyo isanganiro isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'indwi ikiganiro ni iya iwanyu havugwa make umwe munyuranye ku murongo aro amahoro cyane pawulo mm, tuganira n'andi desire muri komini sare desire ni sare mm. mm, ni amahoro gadezire ngaho iwanyu nashaka ndababatse none ko twumva ibintu by'ibitaro ngo byarabonetse ubwo ibintu bikaguma bizinze urabona nka bujya buntu bagenda bahingura mu masosiyete nka bujya buntu bw'amaraha wize abubwira ku mabutike usanga ari igihumbi n'abiri hmm. igihumbi n'ijana mhm. ifana za barabuzi inoti igihumbi mhm. none none wumva bya biciro biboneka gutya ibitaro eh, birashobora kuboneka mugabo ugasanga nk'ibyo bidandazwa bindi kubera ibiba bikenegwa kugira ngo bishore gukoreshwa nabyo urumva iyo biva uca usanga ari ikibazo suba bwitora nico gice gituma biguma biduga kiraboneka mugabo urumva ibi bya nkenerwa kugira ngo bihingurwe usanga navyo nyene iyo babikura ababihingura kumbure yego barabingene nabo baguze ibya nkenerwa yego mm. rero twashaka barabe kugira ngo mm. ingene boza baratumanurira ibiciro kuko tubona kweri bimwe atari kuko n'ubukene bwaturendeje kweri mm. eh. mu bushirangange ego mu bushirangange bw'ubudandaji barabyumva barabizi eh. urazi yuko nabo nyine babonera ko umwenegihugu ahari wakoroherwa eh. yego ntabwo azimbwa aronka icyo yifuza ku mafaranga n'ubushobozi afise eh. yego n'abikamukiza nabo urazi yuko abafashwe bahanwa n'amategeko by'urabizi abatubahiriza ibiciro byashinzwe na leta urumva barahanwa iyo bafashwe yego wari umugirira tubagiye turabashimiye namwe desire radiyo isanganiro aho iwanyu havugwa make undi munyanya ku murongo aro aro mwiriwe mwiriwe mwiriwe mm, tuganira nande tuvugana nduwayo juvenal mvuga muri komine rya soro nduwayo juvenal rya eh. soro yego umuntu aragiteka ikintu nagomba mm none ko umukuru w'igihugu yavuze ati ibinogo byo mu kaburimbi babizibire mhm. tukaba tubona muri iri barabara rya jenda mhm. gushyika matana mhm. ibikorwa bitaratangura kurangurwa kandi ibinogo byabaye byinshi mm. kubera nk'ubu imvura niyo bukigwa genda abona iri barabara kweri guca ritugora kweri mm. yego vrema ntibaratangura kubikora ntibaratangura kubikora nta n'ibinogo je ndabona birazibigwa nta hmm. n'ibinogo nabyo bihari ubu ubise imodoka hmm. nininya mhm. hari urashobora gutamwo imodokari ikinogo ugasanga ni kininiya kingana n'imodoka ukaza tubona imodoka irandutse inyuma y'amapine y'inyuma yego hmm. vurema nukuri ukuri bofasha ni iryo barabara rya bakarikora urabona n'iryo ricukaburira kandi n'iryo ricuretsa abijejwe ngira ngo bavyumvise kumbure ivyo bikorwa ariko ariho hamwe hamwe amaze kubitangura ngira ngo no hiyo muri iryo yindi nyene muvuze bazohashika none nk'ubu mparuye uri kuraraba nk'aha muri iki kinogo kiri ngaha impande y'isengero mu buhonga hmm. ushyitse mu imodoka hari honyine ejo honyine mparuye mu gitondo kugira uhacishe ariko kubera imvura yaguye rimwe mm. hanyerera rwose yego hatogira igihe nabijye imodoka bizana ibiyeri bituhaduka cyangwa amafuso atuhaduka mm. ego eh, verema botabaranya n'ukuri bakagerageza k'iyo kinogo bakabanza bakavaho kubera ko iyo kinogo ndabona ko kitubangamiye cyane murakoze cyane nduwayo ego vrema abajijwe iby'amabarabara babyumvise hmm. bapfuma baraba bazi bapfuma baraba bakapfuma barasuka bijya bisenyi by'amabuye datonde tukaba tubona iyi fena turondera rasi y'abana hmm. ego vrema baba bakoze murakoze namwe kuri ayo makuru ajyanye n'iby'amabarabara ibinogo bicibonekeza hirya n'ino ubundi munyanya ku murongo alo hmm. amahoro cyane y'impore n'impore yego turashimira imana yo mu ijoro ye bwana viyane wese iraguheruka wari ugize iminsi ni mayonga si viyane viyane ari mu karuhuko iyi mayonga wese iraguheruka wari ugize iminsi eee eh, birashika birashika ariko nagarutse eee eh, wagarutse yego ashaho ni sawa ni mm, amahoro rero asha ndashima kubera nsubira mu idondoro mwibutsa abatumviriza naho jeno ndabazi eh. abandi bo mu zindi ntara barakeneye kubamenya bamenye umunywanyi wa radiyo isanganiro uwo ari we eee eh, ndi munengo ndi munengo nk'uko bisanzwe nabizi hmm. nawe urasanzwe ukanda akazi yego yego muherereye he aha ikaruza ikaruza ahantu bita inkuru muri komini buriga eh. yego nuko duhaye amakuru utamenye rero amakuru ni ukubona ko baririye mhm. ku kintu kijyanye n'umwavu mhm. ndabona ko mbega turafite amakenga kubera umwavu ko tudashobora kuwuronka mm, n'ubu ntawe muraronka ntabwo turaronka noneho dusanga kuriya amafaranga yasigaye mhm. uba twakomeza kumwavu tuzoronka kandi natwe umwavu abanyagihugu turema nk'ubu tuba twagasize mu nzu imvura n'umwanya n'umwanya igatatu igihe cyaje igomba kigera mm. nibarabe ko rero badufashe boba bakoze kubera umwavu kubera emwe eh, barazi ko ari we ugize umwenegihugu mm. yego yego bavyumvise abijejwe mu bushikiranganje bw'uburimyi bavyumvise yego ikindi ngo bazokemura vuba yego ikindi naco mhm. barakwerera bararaba umuntu mbeho bo tujya kudagombora harimo na dorongo agafaranga azotwaraga mutama kubera akagahene umuntu agitwara mu gasoko mwavukweri burya nibabona badutumye kukweri niho dobibonera yuko abanyagihugu twakubititse tudashoye intungwa umwavu ndetse tuzokurayo kweri waguze nk'udufuko tubiri ndazi atomboye akagombora kamwe tuba yego barabe n'udutungwa kuri umuntu dushobore kwirirwa bakoze hmm. yego mugira ibihe byiza turabashimiye namwe amuherereye muherereye mugira ijoro ryiza yego ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'ine ikiganiro ni ahiwanyu havugwa amaki ubundi munyuranye ku murongo alo alo alo ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande muherereye he eh tuherereye mu kayogoro twitwa ba Sisto muheya mu kayogoro Fisto yego kari mu kayogoro yego eh. mhm. amakuru utamiye acenga iwanyu amakuru yacengahe ubwa mbere bwo twashimishijwe na bujya bushikiranganje bwarekuye bijya bitumwe ngo bizagwe mm. mugaba ikibazo kiri ngaha twebwe mu kayogoro n'ukuri n'ubwo batanze eh, uburenganzira bw'uko uwo wese yokora igikorwa cyejwe mhm. akaboga iyo umuntu agiye kugasoma usanga mhm. muri ba bayangayanga bamwe bamwe mhm. bajyana n'abadame babo rero ugaca ubabazwa n'uko bema usanga umudamu ariko akora mu mboga ziri mu idamu ugaca usanga n'akayabagu k'iyo mboga karaheze none bazikoramo gute baba ariko barazidandaza bari barazibaga baba ariko bagira eh, ibiki haragera aho usanga bariko baraziyanga rero ubona yuko umengo ntibikwiye byema ugasanga nta mataburiya bambaye mm. ugaca ubona akayabagu kazo gaheze abadamu nabo basigara bayangayanga n'abayangayanga bose mbere mm. ari naho abategetsi bari barafashe ingingo mm. mugabo iyo bamaze kubura umutegetsi ntufate ingingo ngo yubahirize menya ntuba wiyemera rero mm-hmm. ndakengurukira nyakubahwa se barundi Mm-hmm. kuko ni ntavugira mu bwumbi kumupfumba cyane yafashe ingingo urazi ko iri iyo nyine noneho mm. tukaba batubona abatware bo ngaha iyo bafashe ingingo zo kubahagarika ko bakora mu mboga batamataburiya bambaye mm. ukaba usanga babigarutsemo yego none rero icyo cyo ni cya mbere icya mm-hmm. kabiri mm-hmm. twebwe jenane kuraba ukuntu tworonka muri twadutegepera mm. babifashe nabi bamwe twatonze ugasanga ariko baracisha abantu ku mpande mm. nk'umusegetero umaze kuwutondera nk'imisi irenga itatu usanga hari n'ibintu uba umaze gutakaza mu rugo mm. none nagira ntibayitanga kungu kungu nk'uko mwiyandikishije oya barafise ahantu bategura bagaca bituma ko abenegihugu mm. agajya gutonda aho hantu ugasanga bahahuriye ari isoko mhm. rero ugasanga urabutondeye nk'iminsi irenga itatu ibiri ibyo bintu biramaze kutubabaza bisigura ko ibibanza batangiramo iyo misegeteri urumva ni bibanza bike abantu no bakaba benshi eh, abantu baba benshi ibibanza bikaba bike biteha mm. mu mhm. eh, eh, babyumvise mm. ibinyobwa bitangwa na mu kayogoro ugasanga ngo bifisha abantu babigenewe iyo wowe bifite mm. ukaba wifitiye urubanza kanaka mm-hmm. ibyo binyobwa bya buralirwa mm. ugasanga ni ukuri ibyo binyobwa ukamenya harimo ababiteguriwe n'abandi badafite uruhara muri ibyo binyobwa yego ni ukuvuga rero ibyo bintu nabyo nyine mwotudodorera byize mutukwa ukamenya yuko intara zose cyangwa igihugu cyose mm. kiba kibitegura uko kitunganye mm. eh, icyo rero kirababaje kuko usanga abo bantu bama batonda ari babandi kandi ugasanga ikiyeri kigurishwa hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu cyangwa mm. bibiri hamwe hamwe eh, ahantu twemera kandi hiyemera mhm. ni ku bubari bumwe bw'intuze bw'imbonerakure mhm. Halo umunywanyi yaramaze kuduha amakuru utamenye fiston agera kuri atatu binyobwa bya Braludi bihabwa bamwe ibijyanye itangwa ridatumoye neza ku misegetera yego ni ikibazo kubura inyama zikorwa ko n'abakenyezi batama amataburi alo undi munyeye ku murongo alo alo amahoro mm, cyane ndabumva yego ndabumva sabwe Eh, inkuru twashaka kubashikiriza tuganira nande muherereye he abasi mu ntara ruyigi abasi mu ruyigi yego hmm. hari ikariti imaze hafi imyaka yubatswe kandi n'amapoto ashinze y'amatara kandi iri mu gisagara mhm, itagira amatara imaze imyaka ingahe irashaka imyaka ine hmm. imyaka ine amapoto ashinze apana ibayeho amapoto ashinze mhm. amapoto yarashinzwe n'uwo matansaro kandi iri hagati bema musi ya province je sinzire jide dore cyabuze amapoto yarashinzwe muga insinga byarase ko wayambika hana amapoto ari mu buhenuka n'insinga zisabigera zijako hmm. amazu sabe mabijejwe yo barabirema iki kibazo bagikurikirane bema ko ibintu bimara amazi amapoto arashingwe asaze uko nyine kubomoka bigomba kubomoka n'amapoto n'inshinga zitaraja ugomba ko ari ibintu biteye ikigongo vema n'umubabaro ku benegihugu abanyagihugu baguma bidoga none amapoto azohenuka tutababonka n'amatara kwera ni mu ruyigi igice citwa gute haherereye amajahe ah, munsi y'ikambi inyuma munsi ya province ni mu muji nyene mu gisagara byawe ni munsi y'ikambi kakiri munsi y'ikambi mm. kandi ni munsi ya province mbese ikintu cyabuze muri egide kugira baduhe intuze baduhe amatara urumva ko ari ibintu bibabaje bene gihugu kabisa mm. ari ahantu heza kandi hari n'amapoto agomba guhenuka barashinze muri aya matara baduha amatara urumva barashinze ibiti ariko bica biheruka byaheze uko byaheze uko mbere mm. ubwo amapoto ashingwe twariyunganganije kubwira tuzane imashini hace ipasura ibarabara ryagurwe baduhe amapoto batubwira ati naba mucisheho imashini bapasure ibarabara ribonekere rimere neza kugira tubashirira amapoto tubaha amatara bino bigenda uko amapoto deruka bashinze n'ubu ari mu guhenuka tutaronka n'amatara mba n'inzima n'amageza mm. none muri regide zo kuko tuzi ko regide zifise abakozi bayo hiyo mwarabegere murababaza ati mbe ibintu byahagarariye hewe hari ikibazo giki turavuga turavuga twama twavuga imbwa bwa mm. ngo rindira gato rindira nirindira gato nyine rindira gato nyine nuko nta yindi nyisho baduha urumva ni baraba bijeje guverinoma duha amatara n'ibintu biteye mm. yego eh, ayo makuru bayumvise reka kitomoye ikakirimo amazu meza ikakirimo abantu kabisa bakuze kandi hmm. murakoze cyane ya basi ababijejwe bavyumvise kumburengera ngo bazoraba icabutumye amatara mutayahabwa kumburengera ngo bizokorwa mugume mu kwizera turabize turabize leta nkoze nje turayize kwizera nuko mugijoro ryiza yego murakoze namwe mwiriwe neza ubundi munyeko mu rugaro aro amahoro cyane turashimira ariko namwe yego turashimira natwimana wo mu ijoro tuganira nande baganira na siliveri ndabemeye siliveri yego mbe ku mutoba mwiruzi mwiruzi mishiha yego mbe mu cyankuta yego mbe twebwe amakuru apagwani iwacu mu wa mutamenye okweri hari barabara ibarabara ari riva hano ku mutumba wa mwiruzi hano igishika uturuka mu cankuzo mm. ibarabara kweri nyabange rituma n'ibiciro ku munsi ku munsi kuyunguruza kwiyunguruza mm, rimeze nabi yego nukuri uva hano umuduga mu cankuzo kweri birameze mm. nabi kweri nico gituma ngira ngo n'uburyo bwo kuduga ngira ngo usanga ibiciro byuka munsi ngira niyo twasaba rero nk'abijejwe n'ukuntu bitunganya twe tukamererwa nk'abandi babize neza babyumvise ku murengera ngo bazoza kubiraba eh, yego mm. eh, eh, babize neza mubandanye mm. mwihangana amakuru yanyu yamaze gushika ababijejwe babyumvise bazorongere ku muriro baza kubatunganiza kugira ngo iyo barabara ryanyu koroherwa mu kwiyunguruza nuko eh, turabashimiye mbw'ijoro mm, ryiza rya twese rero ku isaziri ni metero mirongo ine n'itatu haro turi mu ijana na rimwe niyo ngabo alegisi niyo ngabo muherereye he mwari nyabihanga eh, mwaro nyabihanga yego cyane mm, duhe amakuru y'imwaro amakuru nagomba kubaha mhm. ni amakuru y'abapolisi b'intwaro bariko mu nabi abapolisi babyifatamwo nabi gute kuko byifatamwo nabi hirya y'ejo wa gatanu zari mm. faha icyenda bahenuye umumotari yarapatiye abantu babiri mm. baramuhenura agwa mu ikanevu abo yarapatiye baravunagurika mm. bahavuye bajya kwa muganga mhm. rero urumva byaciye biba ibibazo n'ubu kare mu mwanya wahera nababonye amaguru bagenda baratwera urumva iyo si nziza none ibyo mumaze kubibona nk'abe igihugu aho muherereye mwebwe muca mbere kuko ntaho mwunguriza kugira ngo mubigire abajejwe intwaro kumbure baze kuraba nimba uyu mutari nayo bwa kuraba nabo nyine hari naho usanga uwo mutari nawe nyine yarafise amakosha amakosa naho yaba yafise mm. barafise ubwenge bwo gufata umuntu batarinze kumusinzikaza mm. kuko naho yarapakiye yego nibyo yarapakiye babiri mugabo ntibari kumuhindura ngo agumikane akomerekane n'abo yarapatiye mm. abo bantu yarapatiye bagiye kwa muganga mugabo ufite imodoka sinibona neza aho bivuze mugabo kare nabonye nababonye amaguru bagenda barakwera yego urumva aho barabahohoke mm. tukiri ku bapolisi b'intwaro nyine mm-hmm. mu minsi iheze bafashe umuntu yarapatiye ibintu ku mutwe mm-hmm. igihano bamuhaye nibo abantu bambaye bake umurimo mu kwitwara ibyo yapakiye bamubikuye ku musa babishyira hasi mm. babishyize hasi ya moto bacamwagiriza ngo ni mu mm-hmm. aho nyine bacamuca amande angana n'ibihumbi mirongo irindwi na bitanu yego kuko byagenze umutu bati bayitwara bayerekeje intwaro wa muzigo acamusigaho bacamusigaho wa muntu atayinjira ikibazo cyo kuronda ibihumbi mirongo irindwi na bitanu byo kukumbura nka moto mm. atayongera yumvira ikibazo cy'ukuntu uwo muzigo ufite iyo wari ugiye mhm. nawe nyine aca yumvira ukuntu afatika mm. yego urumva aho ni ikibano nibyo mm. aho rero ababajejwe ni uko musa murabivuga bakabahindero bagendera urumva ibyo birababaje nawe wabyumvise nk'umukomiseri abajejwe hiyo mu ntara mwaro nyine yabyumvise kumbure azoraba aho hantu nimba ari byo kosorwa humbure bikosogwe nuko byabaye bwana mumenyesha makuru mbere byabereye kuri ruzi kuri ruzi komine kayokwe na nyabihanga hmm. bahana urubibe yego ufashe ibarabara rya gitega ububwira ushikire aha hari fumo hmm. niho bwabereye nka muzigo niho bawumutekuruje je mbona kuvuga ngo ntiwabimbariye mhm. narabona n'amafoyi yawe yego cyane kugira umuzigo ushikiye warugiye mbona ko warugiye naniye ko yarawujanye mu kibumbu mugabo yasuye kurondera ukuntu awunguruza mm. urumva ico n'ikibazo nuko reka tubashimire cyane umunywanyi amakuru yanyu yego twayumvise kindi naco mhm. nagire nshimire wowe muri parasiteme y'amatara uri kome kome hmm. yego mhm. umutama naho nzoba ndumwe byo nzoguma ndamwemera ndamwumvirije iminsi myinshi hmm. umuntu by'ukuri amajambo avuga yego ni amajambo afite imboni mvano atari ngenda mvano n'ukuri nk'uko muhora mukiba hmm. ndamuhaye nka cumi ku icumi mhm. ntiyirambiwe ntiyibereho impanuro y'amatanga ku bategetsi batandukanye yego ndamwemera no mu mwanya wahera njye namwumvirije amagambo yavuze yanyoheye murakoze cyane yego murabe ijoro ryiza ni muheza ryiza radiyo isanganiro uri munyoye ku murongo aro yego tuganira nande nabigirimana tasiyano mu ruyigi nyabitsinda bigirimana tasiyano yego turanagomba gukenguruka no gushima mm. amazi bariko baratuzanira muri bihembe atera aja muri kenyinya mm-hmm. twagomba gusaba ko badusigira amazi amwe amwe amabomba make make ku mabarabara bayacishije mm. natwe tukaza turashyikirwa eh, urumva agace kayo nta mazi mufise amazi yariho mugabo nk'ubu umuti mm. yarakamye bitewe no kuyavoma mm. eh, ayo mashyashya bariko barazana baravuga ko watatu kwigera kama yego ariko kongerezwa no kongereza birakenewe mhm. hariho n'ahandi ku mutumba w'ibihembe hari kwibarabara umunywanyi agatelefone nduva gutunite duce tumuherana ariko yaramaze gushikiriza amakuru utamenye ahasabwe ko borozwa amazi meza mu gihe bariko baha ayandi mazi yego amahoro cyane ndi bukuru Timote igihanga mu gigwati cy'amahoro bukuru Timote igihanga mm ega je ego mhm cena gumba amazi nagomba maze ikibazo ibinyagira kuko uri mu ibarabara bagufata dore ko ntegereje ko nkabona baramfashe ngo nzane kasike ngo nzane ngo igitasi none ibi bintu nibyo koko none babigusabye ndibaza ko atari bibi ubisabwe n'ababijejwe babifitiye uburenganzira urabibaha bakabona ko ukwije ibisabwa nyuma ndibaza ko atagiye nkurikizi gusa twari twadugeyeho kuki basohora cya kasike tubwira hmm. yego gusa njye byaramereye inama nyibacamuya ngo nintange ntibyicure ngo ubwire abandi kwendengane kandi byaturuma narinze gutanga ubwira ngo mbone ko mfashe urugendo rwanjye mbandanije hmm, bikaba byabereye hega bikaba byabereye hega bukuru bukuru tuhite twamuheranye ko aravuga ikibazo yagize aho yasabwe amafaranga kugira ngo arikugwe ngo bamuziza yuko atakasike yari nuko ku isaha zibiri zireze ku minota mirongo ine n'icenda mu minota itarenga cumi tuzaduheje kino kiganiro ubundi munyoye ku murongo aro yego je mm, nitwa dominiko mu kivuvu komine ugenda na profeso gitege Mm. ni amahoro ibyo nagomba gushyikiriza mhm. muranyumva duka kwijamo ndabumva dominiko yego ntibyerekeranye na tubura none tubura ko twebwe twariye tuburana yuko amase uko leta yatanga ariko tubura nayo yaduha mm. tukaba turenza ko ibihumbi bine n'amajana umunani ku mufuko mhm. none umushikiranganji yabigenjeje gute kugira ngo ntiyigere aja kuraba muranza ku biro ashaka icasigura twebwe none amahera akora iki none n'ubu iyo tubura ntibabaha ibyo mwifuza ubu yabamaze ko ayo mafaranga ari ay'imirimo none amahera y'imirimo akora iki hmm. nimugerageze umushikiranganji agende kuraba kuko kuri nkurunziza byarigeze kuba bishyika mhm. twari ya mbere ibihumbi icyenda ku muvuko none ugera n'ubu kuri nziza barabikuye mhm. none ubu kuri evaride niyo bitokuye mhm. nibarabe amafaranga twebwe icyasigura nta mabarabara turiko turakoresha nta biti nta mashure murabe ico kintu ayo mahera akora ni ukuvuga mwe muratanga amahera ariko ntibabwira neza ico ariko arakora kugera n'ubu twebwe nicyo wamenye icyaha mpayirakora mm, mu mazu kuyatozwa nk'inshuro zingana gute yego yego murakoze namwe mu mazu inshuro zingana gute rero nifuza yuko amahera yuhava yego iyo mirimo akahava nabaje dominiko mumaze kuyatanga inshuro zingana gute mumaze kuyatanga inshuro zingana gute jewe muri tuburasa imaze kuyatanga inshuro umwaka niwo tuyarishe nta wundi mwaka twabwigere tuyariha mm. eh. nuko reka tubashimire bavyumvise abijejwe bazokwegera ku muri babaza bo muri tubura ibijanye n'amafaranga hanyuma muzomenya ivyo rivyo murakoze cyane reka tubashimire Dominico mugira ijoro ryiza yeah. magic mix kunyiyumvira nanje ndabyumvira kure You're connected to me n'amahasabukana tubikiranira amabanga amamaze kubakana fata ukuboko tunyegeze kure kure y'abandi ifashisha umutima kana k'amabukwe nagabiwe ntarukira radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itanu aho iwanyu bavugwa make undi munyanya ku murongo alo alo amahoro amahoro cyane akazi muri aho muherereye eh, habyarimana habyarimana eh. nde polise polise eh. muherereye he hano mu ntara ya karusi intara ya cyankuzo cyankuzo yego komine muri komine gisagara gisagara yego eh dohe makuru utamenyerwa cenga yiwanyu bagumatezwe kubitero kubijanye amakuru y'indero yego yaho abana bagiye kubanza barabibima abana baba baba bibanza barabibima Mm. none ko nyakubahwa perezida avuga yuko abana abana bose bakunda mm-hmm. none ko babimye ibibanza kubera atamanota kuyo bafise babimye ibibanza bivuye kuki mm. yego eh. mm-hmm. yego ivyo rero vyabaye ku ishuri rimwe cyangwa ku mashuri menshi avuye ku ishuri rya lise kuminare gisagara lise kuminare gisagara mm. eh. none ni ukuvuga ko hari huzuye canke kumbura ngo abana bagiye usaba ibibanza usanga amanota adakwiye amanota mm. ariko n'ibibanza biri ariko ntashobora kubahiriza umuyobozi wabo none umuyobozi ababwira iki abibima ku mpamvu nke beragenda ibaveho ngo nibave mm eh mhm mm-hmm. mm, none nk'ababyeyi mwebwe abajejwe indero mwarabituye ku mbure mubabaze mbega iby'abana bacu kuri iri shuri ko biriko bigenda uku n'uku n'uku hari icyo muba mwarakoze baragiye kubaza eh baragiye kubaza mhm hanyuma mbabwiriye mm, babishuye gute babwishyuye ngo nta bibanza biriho mm. mm, kandi ibibanza biriho yego abanyeshuri barabirukanye neza nka mirongo itatu bose baragerageza ni ukubiraba neza kumbure sinumbwire ngo ibibanza kandi bihari usanga kumbure atabiriho muri mukibaza ngo birahari ni biraba neza mukabibaza nyine kugira ngo mumenye ukuri kuri ibyo bibanza amanota y'uwaba uri kurayaraba kuri kirisiye hmm.